isang hahayat Ang linya ko bukas Kung ano mang masabi ko nadulas Nang ako pagkat naalala ka Na isa nakitang tawagan baka lang mapala ka At ang bawat sandali natin kahit masakit Nagdadalawang isip pa sabihin Nais lang naman kitang kamustahin Meron bang bago sa'yo? Ito ako, ganun pa rin Ilang araw na akong lasing Kahit pulang kabayo, di na ako kayang patumbahin Kahit ilang patunggain At sa tuwing, ikaw ang topic, sensitibong usapin Kahit puso'y duguan, sinubukang apurahin Hindi ko na inaasahan pang tuluyang gumaling Ang mga naglangid na sugat na mulin tutuklapin Laging kulang sa pansin sa tuwing ako ay abala Kasi di mo ko maangkin noon tayo pandalawa O ganun ganun ba talaga? Tsaka ko na lang natama ang tunay mong halaga nung wala ka na Ngayon parang tangang nagdadrama Inaalala ang mga araw nung tayo'y magkasama pa Di makahanap ng iba, baka mahal pa rin kita Nakahiga na mag-isa sa aking kama at nagtataka Nasaan ka kaya? Tanggi niya ko bukas Kung ano mang masabi ko na dulas Lang ako pagkat naalala ka Nais na nakitang tawagan baka lang mapala sandali natin kahit masakit Nagdadalawang isip pa wala sabihin Di ka malimot kahit anong gawin Apoy ng pag-ibig natin tila naging abo na rin Habang meron pambaga, wag mo munang apulahin Umaasa na sana ang mahal mo ay ako pa rin Ngayon naging lalaki na dating ako'y takot maging Uuwi ng maaga, di na magsisinungaling Nag-iisip ng paraan kung paano ka kumprontahin Nagtataka kung paano ka kukontakin Pagkatapos mo lumisan Hinanap-hanap mga piraso ng pagkatao ko na iwan pagkatao lang din minsan Natutuksong tumawag para makipagbalikan Kaso busy na yung line Tinitiis ko ang ginawat ang lumbay Nakakamiss pag kinikiss mo ng goodbye Sunog na nga pa ang iniwan na tulay Umaasa na ang katanungan din sa isipan mo ay Nasaan ka kaya at ang linya ko bukas Kung ano mang masabi ko na dulas Ang ako pagkat na Nagdadalawang isip baka wala At mayat maya naalala ka Na isa nakitang